الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام aziz va motabar qordadalar aziz ustozlar muhtaram qorakalar sohibi xonadon bugun bir fayzlik oqshomda ajib bir xursandchilik marosimida bir qancha aziz kishilar xonadonga mahbub bo'lgan birodarlar ahli iymonlar ahli qur'onlar jamlangan bir kechada o'tirishligimizni nasib qilib turgan allohga hamdu sanolar bo'lsin ushbu valimaga sababchi bo'layotgan kelin kuyovlarga uzoq umr baxtu saodat shariatga muvofiq hayot nasib aylasin azizlar biroz tanovul qilib o'tirganlar bir birlari bilan holi ahvol so'rashib bir birlarimiz bilan haqlarimizga yaxshi duolarni qilganimizdan keyin endi bir oz navbat amri ma'ruf nahiy munkarga ham yetib kelibdiki bir oz suhbat qilib inshaalloh so'ngindan mana bu joydagi qora akalarimiz o'tiribdilar inshaalloh bulardan qur'oni karimga ham somiy bo'lamiz bu marosimlar azizlar to'ylarimiz bu xursandchiliklarimiz bemalol qur'on tilovat qila olishlik imkoniyati bemalol suhbat qilishlik imkoniyati bu allohu haq subhanahu va taoloni bizlarga bergan eng katta ne'mati mana bu joyda bizdan peshqadam bo'lgan bizdanda ulug' bo'lgan qordadalar hojdadalar o'tiribdilar ular bizdan ko'ra yaxshiroq biladiki bundan bir necha yil muqaddam uzoq emas yaqin yaqinlarda bunaqa marosimlarda qur'on o'qishlik suhbat qilishlik bu narsa biz uchun ancha afsonadek bir gap edi hatto ustozlar alloh rahmatiga olsin o'tib ketgan marhum qordadalar hojdada ustoz ikromlar o'z vaqtilarida ko'zlariga yosh olib o'qigan ilmlarimizni odamlarga aytib bera olmasdan o'tib ketib qolyapmizku deb yig'lagan ekanlar buni o'z ko'zi bilan ko'rgan domlalarda xizmatida bo'lgan ular bilan hamnafas bo'lgan azizlarni o'zlari aytib berdilarki hujralarida domla buvalarimizni ko'zlarida yoshlarini ko'rib nega yig'layapsiz deganimizda o'qigan bilgan narsalarimni odamlarga ayta olmasdan o'tib ketib qolsam nima qilaman ekan deb yig'layapman deganlarini eshitganlarini aytib berganlar endi hozir qarang o'sha o'tgan ustozlar qordadalar o'sha mahalda qilgan duolarining barokotidan mana suhbatlar qiladigan imkoniyatlarni berdiki hozirga kelib bizlar suhbat uchun mavzu topishlikka qiynalib qoladigan balki endi o'qigan narsalarimiz kamlik qiladigan bu o'qiganlarimni yetkiza olishlik degan bir g'am emas odamlarga yana ko'proq narsani o'qib yetkazsam deydigan bir holatlarda alloh bizga nasib qildi alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsinki mana shu imkoniyatni endi azizlar chiroylik foydalanib o'z o'rniga tasarruf qilib aytilayotgan maizalarga sidqi dil ila quloq solib mana shu maizalarni hayotga tadbiq qilishlik bu berilingan imkoniyatlarga shukrona qilishlik degani bo'ladi yaxshi yaxshi suhbatlar bo'ldi palonchi domla keldilar yoki hazrat keldilar yoki falonchi qoraka keldilar qordada keldilar juda ajib suhbat bo'ldi deb turib o'sha suhbat to'yni o'zida qolib ketadigan bo'lsa demak bu imkoniyatlarga biz hali yaxshi shukur qilmagan bo'lamiz shuning uchun albatta mana shu shukriga e, berilgan ne'matga shukrini ado qilishlik bu maizaga amal qilishlik ila ekanligini esdan chiqarmaslik kerak hamda azizlar yana bir narsadan man xursand bo'lamanki hozirgi to'ylarimizda yoshi kattalar bilan yoshlarni birga o'tirishligi yoshi ulug' otalar bilan yoshlari ulug' ustozlar bilan yoshlarni birga bo'lishligi akalari bilan ukalar otaxonlar bilan birga hojdodalar bilan birga o'tirishliklari bu ham katta bir ne'matki mana shu kattalardan odob o'rganishligimiz imkoniyati bo'lar ekan ulardan dasturxonda majlisda marosimda o'tirishlik odobini o'rganamiz ekan bulardan aytilingan joyga kelishlik sunnat degan ahyo bo'layotganini bu sunnatni ko'rib ta'lim olamiz ekan bu ham alloh taoloni katta marhamati albatta mana shularda hammasidan ta'lim oladigan asosiy narsamiz nima edi azizlar bu ham bo'lsa bu husni xulq bo'lmoqlikdir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki jannatda menga eng yaqin bo'ladigani menga yaqin bo'lib turadigani bu husni xulqligi dedilar shuning uchun bugun siz azizlar bilan bu yerda turgan ulug'larning takliflari ularning mulohazalari bizni hozirgi kunda bo'layotgan holatlarimizni qarab o'rganib turib ijozatinglar bilan husni xulq va husni odob va kattalar bilan bo'ladigan ba'zi muomalotlar haqida suhbat qilishlikni lozim topdik agar sidqi dil ila quloq solib tursanglar inshaalloh bir oz bo'lsada mana shu xususda suhbat qilamiz bunda agar kamchiliklar bo'lsa bu bizning kamchiligimiz albatta undagi faiz bo'lsa bu shariatniki shariatni yutug'i bo'ladi umomat ibn bohiliy roziyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar ana zaimun ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك كذبا وإن كان مازحا وببيت في وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه تدلر رواه أبو داود إمام أبو داود رضي الله عنه روايات قلقان أشبه حديثة rasulimiz alayhissalotu vassalam aytyaptilarki men deyaptilar zominman kafilman shunday bir kishigaki jannatni bir chekasidan bir uy olib berishlikka jannatni bir chekasidan bir bayt bir qasr qilib berishlikka men zominman shunday kishigaki u meroni tark qiladi miro degani bu jidol debdilar tortishuv janjalni tark qiladi va inkana muhiqqan agar o'zi haqiqatni gapirayotib turgan holatda bo'lsa ham debdilar ya'ni ikkita odam bir biri bilan tortishib qoldilar dunyoviy masala yoki uxroviy masala bo'lsin tortishuv natijasida bir taraf o'zini haq ekanligini bilib turibdi gapirayotgan gapida haqiqat borligini bilib turibdi lekin qarshisida turgan tortishuv qilayotgan birodari o'sha tortishuv davom etsa oxiri jidolga olib borib urushga olib borib janjal chiqishlikka olib borganini sezgan odam o'zini to'xtatib mayli taqsir deb o'shanga ijozat berib to'xtatib qo'ygan odam go'yoki mag'lubga o'xshagan bilan xafa bo'lmasinlarki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam mana shunday odamga men jannatni bir chekkasidan uy olib beraman dedilar shunga kafilman dedilar bu juda ham qiyin bo'lganligi uchun azizlar odatda biz o'zimizni haq deb bilsak agar u biror bir dunyoviy ish bo'lsin uxroviy ish bo'lsin qarshimizda turgan odam bilan tortishishligimizda u bilan yoqalashishlik u bilan har xil janglarga qadar borishlikka rozi bo'lamiz go'yoki men haqiqatni gapiryapmanku nega endi men mag'lub bo'lishim kerak degan holatda turamiz lekin shu qilayotgan ishimiz oxiri janjal bilan tugab urush bilan tugashligini bilgandan keyin shunga to'xtab sabr qilib mayli deb o'zini mag'lub qilganga o'xshagan bilan bu mag'lub emas ekan balki u jannatni bir chekkasidan o'ziga uy qilgan odam ekan azizlar hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ana zaimun deyaptilar man zominman men kafilman degan ma'noda mana shu uyni qilib berishlikka o'zlarini zimmasiga olyaptilar bizlar esa hozir odatda ko'cha ko'yda yurganimizda ham marosimlarda ham tortishuvlar bir birlari bilan bo'layotgan bahslarni ko'rib mana shu hadisni beixtiyor hayolimizga keltirib shundan ta'lim olishligimiz kerak ekan degan xulosaga kelamiz dunyoviy ishlarda bir biri bilan tortishib janjallashib kechagina birga tijorat qilib yurganlar haqqini undirolmasdan oxiri yuz ko'rmaslik darajasiga borayotganlarni ko'rganimizda ham mana shu hadisni beixtiyor eslayapmiz aziz birodar mayli bir tomon tan bering lekin go'yo siz mag'lubga o'xshaganingiz bilan sizga alloh taolo jannatda bir qasr bino qiladilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari bunga kafil bo'ldilar deb aytamiz yoshlar ichida ilmliklarimiz tolibi ilmlarimiz biz kabi talabalar ko'payib asta sekin marosimlarda suhbatlar ba'zi holatlarda fiqiy masalalar bo'lganda ham bir birlari bilan shu darajada tortishuvlar kelib chiqayotganini ko'rganimizda ham ushbu hadisni beixtiyor eslaymiz va o'tgan ustozlarimizni mana shu odobga mana shu hadisga naqadar amal qilganliklarini eslab ularni haqqiga duo qilamiz ba'zan biror majlisda besh oltita ahli ilm ahli fozil kishilar ulug' ustozlar bo'lib qolsalar o'rtaga bitta savol tashlansa soatlab sukunat bo'lib qolar edi ekan birortasi ham javob bermasdan bunga bu yerda o'tirgan qordadalar kattalar bizni bu gapimizni tasdiq qiladilar ular hattoki bir birlaridan hayo qilib hurmat qilib palonchi qolaka siz javob bering yoki palonchi siz javob bering deb o'tirar ekanlar hatto o'sha majlisda ishtirok etgan ulug'lardan ba'zilari aytyaptilarki ba'zan masala aytilganda umuman javob bo'lmasdan turgan holati ham bo'lar edi deydilar shunchalik darajada ahli ilmlar shu aytilishligi oxiri bir tortishuvga yoki bir beodobchilikka o'xshab qolmasin deb ehtiyot qilardi ekanlar lekin bizlarga hozir diniy idoraga ba'zan bir majlisda o'tirib bir dasturxon ustida o'tirib arzimagan bir masala yuzasidan yoqalashib ketayotgani bir biri bilan janjal qilib ketayotganliklarini eshitganimizda hayratlanib mana shu hadisni aytmoqlik lozim bo'ladi deymiz ba'zan bu tortishuvni ahli ilm emas oddiygina o'sha ahli ilmlarga muxlis bo'lgan odamlar orasida ham bo'layotganligi ikkisi ikki xil masalani eshitib ikki xil bo'layotganini ko'rib hayratlanamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga sahobalardan ikki kishi kelib qur'on tilovati bo'yicha tortishib qolganligini aytdilar aytdilarki mana bu xato o'qidi bir surani dedilar ikkinchi sahoba aytdilarki bu o'zi xato o'qidi dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'qinglar o'qinglar dedilar ikkisini qiroatini eshitganlaridan keyin ularga qarab aytdilarki seniki ham to'g'ri seniki ham to'g'ri bir biringlar bilan tortishmanglar bizdan avvalgi qavm shu tortishishligi natijasida halok bo'ldi yana olloh sizlarni qalbinglarda ham bir biringlarga ixtilof qilib qo'ymasin dedilar shuning uchun mana shu holatni ko'rgan har bir aziz inson o'zini jidoldan tortishuvdan to'xtatib mayli deb o'zidan peshqadamga murojaat qilishlikka odat qilinsa edi go'yoki mag'lubga o'xshagan bilan jannatni bir chekkasidan qasr bino qilyapti ekanlar hadisni davomida sarvari koinot alayhissalotu vassalam davom etib aytdilarki va ana zaimun bi baytin fi janna va yana men dedilar jannatning o'rtasidan markazidan bir bayt bir uy bir qasr qilib berishga zominman shunaqa kishigaki man tarakal kadiba kimiki yolg'onni tark qilsa dedilar yolg'on gapirmasa yolg'onni tashlasa va inkana mazihan agarchandiki u odam hazillashib gapirayotganda ham yolg'onni gapirmasa mana shu odamga jannatni o'rtasidan qasr qildirib beraman dedilar tasavvur a azizlar bizga taklif qilinayotgan narsa mahallasi obod bo'lgan bir boylar yoki eng obod bir mahalladan uy qilib berishlik emas yoki nihoyat darajada oromgohlari ko'p bo'lgan tabiati chiroyli bo'lgan bir shahardan uy qilib berish emas balki jannatdan jannatni ham ayni markazidan yana payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari kafilligida qilinib berayotgan bir uy taklif bo'lyapti holbuki biz bu dunyoda ozginagina yashashligimiz uchun hovlimizni qaysi mahallada bo'lishiga e'tibor qilishlikka harakat qilamiz hovlimizni chiroyli bo'lishligiga o'sha sharoitlarini yaxshi bo'lishligiga e'tibor qilamiz holbuki ozginagina dunyoda yashaymiz xolos lekin bizlar abadiy o'lmaydigan bir vatanda jannatda tayyorgina bir uyda berishligini rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bo'yniga olib turibdilarki bu ham bo'lsa shunday kishiga agar u yolg'onni tark qilsa yolg'on azizlar hammamizni zalolatga olib boradigan narsa mana shu yolg'on chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam boshqa hadislarda aytdilarki yahdi ilal bir val bir yahdi ilal janna val kidb yahdi ilal fujur val fujur yahdi ilan nar dedilar rostgo'ylik birga yetaklaydi bir bu demak hamma yaxshilik hamma yaxshilikka rostgo'ylik yetaklaydi o'sha bir yaxshilik jannatga yetaklaydi yolg'onchilik bu fujurga yetaklaydi fujur esa do'zaxga yetaklaydi dedilar mening ummatimdan yolg'onchi chiqmaydi deb ta'kidladilar boshqa hadislarida ummatdan yolg'onchi chiqish kerak emas va inkana mazihan agarchandiki hazillashganda ham azizlar lekin mana shu yolg'on odatiy tusga kirib kezi kelganda gapirsa bo'laveradi degan oddiy oddiy xulosaga kelib qolishligimiz natijasida yolg'on botqog'iga botib ketganligimizni o'zimiz sezmay qolamiz ekan bu narsa oddiy narsalardan boshlanadi uyimizga odam kelganda farzandimizga dadam yo'q deb qo'y deyishdan boshlanadi holbuki uyda bo'lamiz lekin farzandimizga yolg'on gapirishlikni yoshligidan o'rgata boshlaymiz chiqib aytib qo'ygin dadam yo'q dedi bola bechora ota uyda bo'lsada chiqib kelgan mehmonga dadam yo'q edilar deydi natijada vaqti kelganda do'ppitor kelganda yoki o'zini foydasi uchun yolg'on gapirsa bo'laverar ekan degan tasavvur bilan bola katta bo'ladi va keyinchalik o'z foydasi uchun qancha qancha yolg'onlarni gapiraverib jamiyat uchun ham o'zining uchun ham katta zararlarga boradi lekin agar biz o'sha yolg'onni tark qilishlikni o'rgansak edi bu qiyin bo'lsada hamma narsani to'g'ri gapirib rost gapirib yurilsa hatto hazillashayotganda ham to'g'ri hazillashib yolg'on qo'shmasdan hazillashsa edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga o'xshab rasulimiz alayhissalotu vassalam ham hazil qildilar imom buxoriyda bor hadis bir kampir onamiz kelib men jannatga kiramanmi deganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam kampirlar jannatga kirmaydi dedilar kampir juda ham hijolat holatga kelib qoldilar hatto hushidan ketayozdilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam yo'q yo'q qo'rqmang dedilar man hazillashdim dedilar kampir hayron bo'lib payg'ambar alayhissalotu vassalam ham hazillashadimi deb turgan edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki hazillashdim lekin rostdan hazillashdim siz kampir holida kirmaysiz yosharib kirasiz dedilar kampirlar kirmaydi deganimda yosh bo'lib kirishlik nazarda tutdim dedilar demak o'sha hazillarda ham haqiqat bor ammo bizlarda esa hazillashayotganda ham hozir esa rostmona jiddiy gapirayotganda ham savdoda ham yurish turishda ham odatiy holga aylanib qolayotgan mana shu yolg'onda to'xtatsak inshaalloh bu qiyin bo'lsada bu birodarimizga jannatning o'rtasidagi uylari muborak bo'lsin deymiz endi uchinchi asosiysi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uchinchiga qo'yib aytdilarki va alal janna jannatni eng oliy joydan uy qilib beraman shunday kishigaki hasuna xulquhu u xulqini chiroyli qilsa husni xulq bo'lsa mana shunga jannatni eng oliy joyidan bayt qilib beraman dedilar husni xulqlik azizlar husni odoblik bo'lmoqlik har bir musulmonning burchidir musulmon o'zining odobi bilan o'zining husni xulqligi bilan uydagi tutum yurishlari bilan jamiyatdagi o'z o'rni bilan islomni bir namoyondasi ekanligi har bir xatti harakati bilan islom nomidan ish qilayotganligi va mana shu hammasi islom uchun yaxshilik bir da'vati ekanligini esdan chiqarmaslik kerak husni xulq deganda biz kimdan nimadan o'rnak olamiz kimlardan o'rnak olishimiz kerak eng birinchi albatta payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan o'rnak olamiz chunki bu zotni allohni o'zi maqtadi xuluqin azim siz ulug' xulq sohibisiz ulug' xulq ustidasiz deyishliklari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oyisha onamiz roziyallohu anho kana xulquhul qur'on deb sifat berishliklari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning xulqlari qur'on edi deyishliklari azizlar mana shu eng zaruriy rasulimizdan o'rganishligimiz lozim va lobud ekanligiga nishona bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam azizlar shu qadar husni xulq edilarki sahobalar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning husni xulqliklariga qoyil qoladilar hattoki shu darajada odoblari ediki deydilar bir ezmaroq ko'proq gapiradigan bir qariya kampir ayolga yo'liqib qolib u payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga bir nechta savollarni bergan mahalda sarvari koinot alayhissalotu vassalam oftobda o'tirib orqadagi muborak bellariga quyoshning nuri tushib quyoshning taftida kuyib turgan holatida ham kampirning birorta so'zini bo'lmasdan quloq solib o'tirganligini sahobalar yig'lab eslaydilar holbuki payg'ambar alayhissalotu vassalamdek ulug' zot edilar lekin mana shu bir mo'mina ayolni ranjitib qo'ymaslik uchun shu qadar husni xulqda o'tiribdilarki hatto o'sha bir zaifa ayolni ham so'zini bo'lmadilar rasulimiz alayhissalotu vassalam hamma jabhalarda husni xulq husni odobda edilar shuning uchun ham azizlar bizlar mana shu husni xulqni hayotimizda asosiy yo'nalishi qilib qabul qilishimiz kerak ekan qaysi jabhalarda bo'lsin mana shu husni xulqda bo'lgandagina biz o'sha ketayotgan yo'limizni chiroyli olib ketayotganlar yo'lidan ketishlikka harakat qilgan bo'lamiz xususan azizlar husni xulq husni muomala qilishlikda islom shu darajada maqtab madad qiladiki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga kelib so'radilarki eng birinchi husni suhbatda eng birinchi yaxshilikda kim bilan bo'lishim kerak deganlarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ummuk onang bilan dedilar ya'ni eng yaxshi so'zlarni eng yaxshi gaplarni va eng yaxshiliklarning yaxshiligini onangdan boshlaysan dedilar husni xulq shu darajada bo'lishi kerakki azizlar hozirgi kunda bir oz mana shu narsadan hammamizda ozgina bo'lsa ham siljishlik bo'lganligi uchun eng birinchi yaxshi muomala qilishligimiz kerak bo'lgan ota onani o'ziga beodobchilik qilib qo'yishlik hollarini ko'ryapmiz men bir necha kunlardan beri mana shular haqida gapirishlikka hatto e, televideniyaga chiqib bo'lsa ham aytishlikka harakat qilyapmizki azizlar yoshlari ulug' bo'lgan ota onalarda umuman yoshi kattalarda hurmat qilishlik hammamiz uchun burch ekanligini esdan chiqarib qo'ygan holatlar bo'lyapti buni biz ba'zan bilmaymiz ekan lekin yaxshi nazar bilan qaraganda sezib qolamiz masalan qariyalar uyiga bordik qariyalar uyida mung'ayib o'tirgan qari otaxonlarni qari onaxonlarni ko'rdik u yerda juda ham dilimiz xufton bo'ldi judayam hijolatchilik bo'ldi nahotki mana shu odamlarni farzandlari bo'la turib bular qariyalar uyida tursalar bularni ayblari balkim farzandlariga yaxshi tarbiya bermagan deyilar yoki bo'lmasa farzandlariga bir oz injiqlik qilgan bo'lar lekin nima bo'lganda ham musulmon bo'la turib ota onani o'sha qariyalar uyida turishlikligini biz umuman qabul qila olmadik yana bizlarni xalqimizni ajib odati bor ekanki biz ulardan bir suhbat olaylik boshqalarga dars bo'lsin degan maqsadda sizni farzandlaringiz bormi nega bu yerda turibsiz deganimizda birortasi farzandini yomonlamasdan balki farzandlarini yaxshilab o'zlari bir sabab bilan kelib qolganligini sir saqlayotganligini aytib turibdilar u yerdan chiqqandan keyin bozorga keldik bozorga kira solishimizda bozordagi darvoza oldida yoshlari katta bo'lib qolgan oppoq soqollik bir otaxonimizni yelkalarida qop ko'tarib bozorga savdo uchun kirib ketayotganini ko'rdik kun juda ham issiq otaxonimiz boshida qop ko'tarib asta sekin kiryapti yana bir chekkada esa yoshlari ancha ulug' bo'lib qolgan tabarruk yoshga yetgan motabar onaxonimiz o'zlari olib kelgan narsani sotib savdo qilishlik uchun bu onaxon ham oftobda qiynalib o'tirganini ko'rdik yaxshi zehn ko'zi bilan qarasak bozorda juda ko'p holatida yoshi katta ulug' otaxonlar va katta katta onayu momolarimizni qiynalib savdo qilib og'ir narsalarni ko'tarib u yoqdan bu yoqqa yurayotganini ko'rdik agar sizlar bu gapimizga hayratlanayotgan bo'lsangiz biz qaragan ko'z bilan bir bozorga kirib qarab ko'rishingizni taklif qilgan bo'lardik bu narsalarni ko'rib biz indamasdan ketishligimiz bu bizni mas'uliyatsizligimiz bo'lar edi shuning uchun biz aytdikki azizlar yaxshilik ota onadan bo'lgandan keyin husni xulq husni odob talab qilingandan keyin nega endi biz yoshlari ulug' bo'lgan otalarimizni bu qadar qiynab qo'yishligimiz kerak holbuki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam al barakatu maa akobirikum baraka sizlarni yoshlari kattalaringizda dedilar yana bir hadislarda yoshlari ulug' bo'lib qaddilari bukilib qolgan qariyalar bo'lmaganda edi yosh go'daklar bo'lmaganda edi chorpo hayvonlar bo'lmaganda edi sizlarni boshingizga balo seldek yog'lar edi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday ulug'larimiz bor ekan yoshlari ulug'larda hayot bo'lib turishliklari bizga baraka ekan nega endi biz bulardan yaxshi foydalanib olmasligimiz kerak idoraga kelib otasi bilan urushib qolayotgan otasi bilan murosasi kelmay qolayotganlarni ko'ryapmiz idoraga kelib onasi bilan birga kelib shu yerda o'tirib kelgan o'sha odamning ayoli kuyovning onasini yoki kelin o'z onasini go'yo u onadek qabul qilingan sansirab unga narsalar otib janjallashib biz bazo'r ajrashgan ajrashtirgan holatlarimizni ko'ryapmiz azizlar birortasida mubolag'a yo'q bizni idora hozirgi kunlarda xalqni ichiga bevosita kirib borayotganligimiz uchun ba'zan dahshatli voqealar bo'lyapti bizni ko'zimiz oldida o'z qaynasining sochiga yopishib olgan ayolni qo'ldan ajratishlik uchun to'rtta baquvvat erkak kerak bo'lganligini ko'rdik bu holatlarni ko'rib turib nega endi biz indamasdan yurishimiz kerak ekan bizlar mana shu narsa haqida gapirmoqligimiz lozim ekan degan xulosaga keldik go'yoki qaynona qaynota buning uchun erini qarindoshiga o'xshab qolgan holbuki u ayol nikohda bag'ishladim deyishligi bilan qayinota qayinonaga o'zining ota onasining munosabatini qilishlik talab qilinadi kuyov to'ra ham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 bizlarga o'ziga ibodat qilishlikka buyurib menga ibodat qiling boshqa biror narsani menga sherik qilmang deyotgan buyuk ibodatga buyurib orqasidan ota onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti hukm qiladi alloh taolo sizga o'zigagina ibodat qilishlikka va bil validayni ihsana va ota onangizga yaxshilik qilishlikka dedi ota onaga yaxshilik qilishlikni buyurayotgan zot Alloh bo'ldi azizlar Allohning rizoligi ota onaning rizoligi bilandir shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdek ulug' zot ota ona haqida shunchalar ko'p gapirdilarki biror dinda bizni dinimiz kabi ota onani ko'klarga ko'targan emas azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam davri saodatlarida bittagina sahobani yordamiga muhtojlik kunlar bo'lgan bitta sahobani qo'shilishligi o'zi qanchalik bo'lgani yo hijratda yoki jihodda boshqa holatlarda mana shunday holatlarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir sahoba kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam man sizga bayat qilmoqchiman siz bilan birga hijrat qilaman siz bilan birga jihod qilaman dedilar shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam seni uyingda ota onang bormi dedilar deyuvdilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga haligi sahoba borlar balki lahuma balki ikkalasi ham borlar ota onamni ikkalalari hayot dedi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam mana shularni xizmatini qilishliging o'sha jihod o'sha hijrat dedilar ota onangni xizmatini qil dedilar yana bir sahoba yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizni oldingizga chiqayotgan mahalimda onam yig'lab qoldi degan edilar irja ila ummik onangni oldiga qaytib bor qandoq yig'latgan bo'lsang shunday kuldirgin duosini olgin dedilar bu hammasi o'sha yuqorida aytayotgan oyatimizga muvofiq azizlar ota onani naqadar ulug' ekanligini ko'rsatilyapti ota ona o'zini butun kuchini butun g'ayratini farzand uchun sarflarkanlar topganini olib kelib bolaga berib yemay yedirib kiymay kiydirib bolam o'qisin bolam olim bo'lsin bolam yaxshi inson bo'lsin deb butun kuchini berarkanlar ayniqsa ona farzandga o'zining a'zosidagi butun moddalaridan inom qilarkan alloh tomonidan bolaga onaning butun a'zolaridan berilar ekan ya'ni o'zini o'sha butun moddalari hammasi farzandga o'tar ekan shuning uchun onalarning suyaklari ham nozik bo'lib qolishligi ularning tishlari nozik bo'lib qolishligi va ba'zi ba'zi moddalarni yetishmay qolishligi ko'p farzand dunyoga kelishiga sabab bo'lgan onalarimizdir hattoki ular og'zida chaynab turgan eng shirin luqmasini ham farzand og'ziga solib qo'yilgan bo'lsayu endi qarib qolganda azizlar nega ularni biz hurmat qilmasligimiz kerak olloh aytyaptiki hatto ularni muomalasida shu darajada hushyorlik talab qilinyaptiki vala taqul uf ota onangga uf demagin boshqa muomalalarni qo'ying uf deb qo'ymagin deyapti alloh taolo ota onani oldida o'tirib uf deb qo'yishlik ufni tafsirda yozibdiki uf degani atavajjaru debdilar bezor bo'ldim degan ma'nosi bor debdilar agar uf desa man bezor bo'ldim degan bo'lib qolar ekan ota onani oldida o'tirib olib uf desa ota onam ming xil xayollarga borar ekan qarib qolganligim uchun bolamga boqimanda bo'lib qolganligim uchun uf dedimikin yoki men tahoratlarni uyda qilayotganligim uchun uf dedimikin yoki ezma bo'lib ko'p gapirganligim uchun uf dedimikin nimaga uf dedikin degan savollar kelib chiqadi holbuki bu buyruqni olloh aytyapti ota onangga uf dema ularni jerkimagin ularni jerkima deyapti ularga ovozingni ko'tarib gapirma ularga qullahuma qavlan karima eng yaxshi so'zlarni muloyim so'zlarni gapirgin qiblagohim volidai sharifam otajonim deb ular bilan suhbat qilgin ularni duolarini olib ularni xizmatida bo'lgin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam jannat onalarning oyog'i ostidadir deganini aytganlarida sahobalarni ba'zi birlari chiqib onalarni oyog'ini o'pib ko'ziga surkaganlar lekin nega endi bizda oppoq sochlariga oq qor kabi oralagan onaxonimiz bozorda og'ir yuklarni ko'tarib savdo qilish kerak azizlar bu yerda o'tirganlarniki emas bu albatta balkim umuman bu bizni diyorimizda emas diyorimiz lekin o'sha bozorda turganlar ham bizni ham yurtlarimiz ham dinlarimiz bu gaplarni biz sizlarga aytayotganimiz sizniki deganimiz emas bizniki deganimiz emas lekin hammamiz shu gapni boshqa joylarda ham yetkazishligimiz e'tibor qilishligimiz ba'zi birlarimizga da'vat qilib aytib ota onangizga xizmatini qilib qo'ying duosini olib oling deydigan gaplarni gapirishligimiz kerak ota ona Allohning buyuk ne'mati alloh aytyaptiki yana oyatni davomida ularni sen o'z rahmat qanotingni past tutib ularga yaxshilik qilgin va alloh taologa duo qilib yo rabbiy meni kichkinaligimda tarbiya qilgan ota onamni endi o'zingni rahmating ila mukofotlagin deb duo qilgin deyapti ota onani haqqiga duo qilib turish kerak ota ona bizni haqqimizga duo qilar ekan farzand haqqiga doim duo qilib turadilar lekin biz uni javobiga yarasha duo qilyapmizmi yoki yo'qmi ota onaga o'tib ketganda emas tirik turgan mahalda ham yig'lab ollohdan so'rab ota onamni salomat qilgin umrlarini uzoq qilgin baxtimga tinch qilgin deb ollohdan so'rab turish kerak ularni xizmatini qilib olish kerak azizlar olloh saqlasin ota onani duosini olmasdan ota onani norozi qilib o'tib ketib qolsa uni hamma qilgan amali habata shuning uchun eng birinchi bo'ladirgan muomaladagi eng e'tibor tomoni azizlar ota onaga bo'lishi kerak o'zini eng yaxshi ko'rgan narsasini ota onaga olib kelib bersin eng shirin taomlarni birinchi ota onaga bersin keyin o'zi yesin ota onaga yaxshilik qilgandan keyin azizlar mabodo ota ona olamdan o'tib ketib qoldi endi nima qilaman ekan deyayotganlarga ham javob berdilar otangga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang amakingga yaxshilik qilasan otangni jigarlariga yaxshilik qilasan onangga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang onangni jigarlariga xolalaringga yaxshilik qilasan siylay rahm qilasan siylay rahm yaxshilik qilishlik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning hadislari bor abu lay samarqandiy o'zlarini timbihul g'ofilin kitoblarida keltiradilar salmon ibn yazid roziyallohu anhudan rivoyat qiladilarki bizlar arafa kechasida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bilan bir davrada o'tirgan edik deydilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilarda bizga qarab aytdilarki deyapti sahoba ikrom ichimizda birorta qarindoshi bilan gaplashmasdan arazlashib yuradigan odam bo'lsa bizning ichimizda o'tirmasin turib ketsin deb aytdilar hech kim turmadi maganam bir kishigina o'rnidan turib ketdilar o'sha qaytib kelgandan keyin bir fursat yo'q bo'lib qaytib keldi rasulimiz alayhissalotu vassalam savol berib aytdilarki malaka nima bo'ldi senga bu gapimdan hech kim o'rnidan turmadiyu bitta sen o'rningdan turib borib qaytib kelding deganida u sahoba ikrom javob berib yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz qarindosh urug'i bilan gaplashmasdan yuradigan arazlashib yuradigan odam bo'lsa men bilan o'tirmasin degan edingiz man o'tira olmay qoldim chunki men bir xolam bilan gaplashmas edim xolamga oldiga bordim xolam hayron bo'lib nega kelding degan edi o'zlari aytgan gaplarni aytuvdim xolam meni kechirdilar men xolamni kechirib ikkalamiz yarashgandan keyin endi qaytib kelib mana shu joyda o'tirishlikka loyiqman deb o'ylab keldim dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam ahsanta juda yaxshi ish qilibsan o'tir dedilar va sahobalarga qarab aytdilarki ala ogoh bo'ling kimiki qoti rahim bo'lib bitta jamoatda o'tirsa o'sha bitta qoti rahim qolgan hammasiga ollohni rahmati tushmay turadi dedi ollohni rahmatidan benasib qiladi boshqalardan endi shuning uchun ham azizlar ba'zan bizlar ota ona olamdan o'tib ketib qolgandan keyin amaki xolalarimizga bee'tibor bo'lib qolishligimiz hollari bo'lib qoladi ota onani hurmat qilmaganlar ulardan keyin bularni ham hurmat qilmayotganligi holati bo'lyapti shuning uchun bularni ham hurmatini joyiga qo'yib ulug'lash kerak hazrati imom hasan roziyallohu anhu bir kuni sahroda ketayotganlarida bir arobiy oldilaridan chiqib qoldi o'zlari minib ketayotgan markablariga u arobiyni mindirib o'zini ustidagi liboslarini u odamga kiydirib ziyorat qilib duo qilib kuzatib yubordilar turganlar so'radilarki ey imomimiz nega bunday qildingiz o'zingiz kerak bo'lib turgan narsani berib yubordingizku deyavdilar mana shu odam mening otamni do'sti bo'ladi dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam otasining do'stlariga yaxshilik qilishlik otasiga qilishlik degan hadisni aytganini eshitganligim uchun otamni hurmatidan otamni do'sti bo'lganligi uchun mana shu ishni qildim dedilar otasini do'stiga agar ozgina mana shu e'tibor qilib qo'yishlik bilan qancha savob topar ekan azizlar otadan taborruk bo'lgan jigar go'shalarda aka ukalarda bir birlari bilan chiroyli muomala qilishlikka talab qilinadi aka ukalar bir biri bilan uy talashsalar aka ukalar bir biri bilan uy talashib sudga murojaat qilsalar bu axir uyat va or emasmiki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam innamal mo'minuna ixva mo'minlar bir biri bilan aka uka dedilar ansoriylar bilan muhojirlar bir birini tanimas edilar makkadan madinaga ko'chib kelgan muhojirlarda ansoriylar kutib olib xush kelibsizlar ey birodarlarimiz dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam makkaliklar bilan madinaliklarni qiyomatlik aka uka qilib qo'ydilar sen palonchi bilan qiyomatlik aka uka bo'lding dedilar hozirgina aka uka bo'ldi bir ota onadan emas iymon jihatidan aka uka bo'ldilar hali bir birini tanimaydi ham ansoriylardan o'rinlaridan turib ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu odam bilan meni aka uka bo'lgan bo'lsam meni ikkita xurmozorim bor bitta xurmozorini shu odamga berdim deganlari bo'ldi uyimni yarmini berdim deganlari bo'ldi hattoki abdurahmon ibn af roziyallohu anhuga aka uka tutilgan ansoriy madinalik zot o'rinlaridan turib xurmozorimdan bittasini ayollarimdan bittasini tanlasin taloq qilaman iddasi chiqsa uylanmasin deyishlikkacha bordi ular bir necha daqiqalik aka uka edi xolos lekin bir qorinda tug'ilgan aka uka oxiri boradigan joyi ozginagina bir yerga yetishligini bila turib akasi bilan ukasi bilan uy talashib urushayotganini ko'rganimizda arzimagan narsalarni ko'rib yuz ko'rmas bo'lib ketayotganini ko'rganimizda axir iymon jihatidan bo'lgan aka ukachilik shu darajada ulug'lanar ekan bir ota onadan tug'ilgan aka uka qay darajada bo'lishi kerak degan savol chiqyapti shuning uchun azizlar bizlarga hozir hamma yo'nalishimizda hali aytib o'tganimdek husni xulq bo'lsa husni odob bo'lsa bir birimiz bilan chiroyli muomalada bo'lsak ana o'shandagina biz inshaalloh yaxshi ummatlik vazifasini bajargan bo'lamiz kattalarni hurmat qilmagan kichiklarni izmat izzat qilmaganlar bu mening ummatim emas dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam katta yoshdagilarni hurmatini joyiga qo'yish kerak ko'chalarda avvallari otda ketayotganlar yoshi kattalarni ko'rganda otdan tushib o'tardilar hozir ko'chada o'tirganda moshinada shu darajada o'tib ketadilarki oqsoqol otalarimiz masjiddan chiqayotgan bo'lsa yomg'ir yoqqan bo'lsa shaloba ho'l yog'magan bo'lsa changni butun ustiga yopishtirib o'tib ketadilar yoshlari ulug' odamlarni oldidan o'tayotganda ohista o'tib ularni nazarlardan qolishlikdan saqlanib rahmatini olishlikka harakat qilishlik bu ham chiroyli husnuqulqdan bo'ladi inshaalloh azizlar yana husnuqulqimizdan bittasi maizalarimizni ham rasulimiz alayhissalotu vassalam aytgan holatda qilmoqlik umuri avsatuha deganlaridek hamma narsaning o'rtasi yaxshi dedilar bizlar shuning uchun hozirgi kunda ko'p domlalarimizdan iltimos qilyapmiz o'zimiz ham shunga amal qilishlikka harakat qilyapmiz maizalarni ham to'ylarda juda cho'zib yuborib malollikka olib kelib qo'yishlikdan saqlanishlikka duo qilamiz bu yerda o'tirgan ulug'larimizdan kattalarimizdan duo qilishlarini so'raymizki alloh bizni hammalarimizni siylay rahm qiladigan husni xul husni odobda turadigan qilishligini alloh taolo nasib qilgan bo'lsin yo'q uzr uzr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين muhtaram jamoati muslimin aka ukalar o'g'illarimiz farzandlarimiz ko'p mana jamoat to'planibmiz bu yayda bo'lgan bu hazrat domlani qilgan mavizalari da'vatlarini juda muhabbat bilan chiroyli eshitdik judayam bir ajoyib ko'p orzu qilib yurgan bir shunaqangi moviza amr ma'ruf bo'lsa ekanki sizlar rahm aka ukalar amma xola amaki tog'alar bilan bo'ladigan munosabatlar mahalla ko'y yori birodarlar bilan bo'ladigan munosabatlar ko'cha ko'ydagi jamoatdagi ahli musulmonlar bilan bo'ladigan munosabatlarni juda ko'p ehtiyoj sezib turgan edik domla hozir bir tabarrukona ajoyib karomat qilib mavza qildilarki bu juda bir ajoyib ta'sir qildik undan chiroyli istifoda oldik buni endi hammamiz chiroyli amal qilib va eshitganlarimizni xonamizga borib o'g'il qizlarimizga aka ukalarimizga hatto ota onalarimizni oldida buni hikoya qilib uqqanimizcha bilganimizcha xonalarimizda buni zikr qilib bir birlarimizga marhamat qilib nasihatlanishimizni xudo nasib o'zi o'ylasin din islomimizga xudo quvvat bersin mana bunaqangi oshkora mikrofonda chiroyli amri ma'ruflar bo'lishligi domlamiz aytganlaridek ajoyib bir xudoy taoloni katta marhamati bo'ldi bu buni juda qadriga yetib shukrini qilib mana bu izdahomlarda chiroyli bir birlarimizdan o'rnak olishib chiroyli hayot kechirib ehsonlarni to'y tomoshalarni manaqangi shar'iy holatda o'tkazishlikni hammamizga nasib ro'za aylasin اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم parvardigor olam yurtimizni tinch qilgin ahli islom ahli iymon bandalaringga o'zing nusrat bergin barchalarimiz bir birlarimizga muhabbat bilan chiroylik hayot kechirish nasib aylagin ota onalarimiz o'tganlarimizni rahmat qilgin qolgan hayotlariga tavfiq hidoyat nasib qilgin o'g'il qiz farzandlarimizni baxt saodatli qilib tavfiqi hidoyatli qilib kattalarini xizmatlarini qilib duolarni ochish nasib aylagin اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا يا